Tāpat tās jānā, jāmācās novērtēt tā vieta, kurā mēs dzīvojam, jo tā jau ir, kad visapkārt tā zāle ir zaļāka, kaimiņam tā zāle ir zaļāka, bet viņš viņu laista, tāpēc viņa ir zaļāka. Tā kā iemācīsimies novērtēt to, kas mums ir šobrīd, tas kāds laiks ir, tā vieta, kur mēs varam būt, varbūt, nezinu, citam varbūt šie krēsli ir par mīkstu, citam par cietu, bet, nu, iemācīsimies novērtēt, jo mums nav jāsēž uz zemes, mēs varam sēdēt, mēs varam būt siltumā. Jā, mums ir labi. Pateiksimies par to visu Dievam, par katru lietu, ko, kas vienkārši nav vienkārši sakritības pēc, bet kad Dievs to mums ir dāvājis, sagatavojis priekš mums. Tā kā būsim pateicīgi par visu, kas mums ir. No ziņojumiem Nekas tāds īpašs nav, vienīgi vēlos jums atgādināt, ka rīt pūkstens pus septiņos vīri tiekās uz lūkšanām šeit šajā zālē vai lejā. Tā kā ik viens, kas vēlas pievienoties, ir laipni aicināts. Pūkstens septiņos vakarā ir sieva lūkšanas. Ja kāda sieva, kura nesaņem ziņu no Karīnas un vēlās ierasties, tad droši varat pieiet pie Karīnas un pajautāt vai, vai kādu no māsām, kas tur dodās. Tā kā par, gan par vietu, kur notiks, gan varbūt par kādām izmaiņām. Tā kā. Trešdienas vakarā ir mazās grupiņas, kur, nu, kurā ir, tā kā, ja kāds vēl nav un vēlās pievienoties, tad arī par to var pajautāt Mārcim vai, ja kāds vēlās arī kādā no mazām grupiņām būt. Tad vēl ir tāds īpašs paziņojums, ka draudzes nometne, kas būs no 21. līdz 26. jūlijam, un šī ir, laikam ir šī mēneša pēdējā svētdiena, līdz ar to šī ir tā pēdējā reize, kad jūs vēl varat pieteikties tie, kas vēlās. Tā kā es ceru, ka vēlāk arī būs silārds, un jūs varēsiet visi pie silārda pieteikties, kas vēl to nav izdarījuši. Nākošu svētdienu pulkstens desmitos mēs tiekam silārds ieradās, tā kā varēsiet pieteikties. Nākošais svētdien pulkstens desmitos augšā mazajā zālītē, nevis mazajā zālītē, bet tur, kur notiek bērniem uh, svētdienas skola, tur visi ir aicināti uz lūkšanām. Pirms dievkalpojuma pulkstens 11. būs dievkalpojums. Tā kā tie, kas varbūt nav, jūs varētu atgādināt par šiem ziņojumiem, varbūt kāds ir apslims vai kā, tā kā. Un uh, nākošais nedēļa, tā sanāk pirmā mēneša nedēļa, līdz ar to trešdienas vakarā būs pielūgums vakars no pulkstens 6 līdz pulkstens 8 augšā mazajā zālītē. Tā kā ik viens ir aicināts. Un šodien mūs, mēs varēsim kopā slavēt un pielūgt kopā ar Kristu. Vēlāk uz mums runās Filips no Ogres. Un arī pašās diekalpojuma beigās katrs viens, kas būs gatavs, mēs varēsim baudīt svēto vakarēdienu. Tā kā es aicinu jau jūs laikus sagatavoties. Tā kā baudīsim šo dienu, baudīsim to, ko mums Dievs ir devis. Piecelsimies un lūksim. Mies debes Tēvu, paldies Tev par šo brīnišķīgo dienu, paldies par to, ka mēs varam būt kopā. Paldies par to, ka Tu mums esi dāvājis šo vietu un paldies, ka Tu mūs lutini kā savus bērnus. Paldies par visu, kas mums apkārt notiek. Paldies par ikvienu, kurš varēs šodien šeit ierasties. Un mēs lūdzam, lai to izklāt ikvienam, kurš varbūt ir apslimis vai nevar šodien būt šeit. Mēs lūdzam, lai tu esi klāt ar mums un lai tu pagodinies pats šeit. Paldies Tev par visu. To lūdzam Tavā vārdā. Amen. Amen. Labrīt. Man prieks šeit būt. <laughs> Šis bija tāds ļoti trāks rīts un lietus līst un gāžas straumēm, bet lietas ir arī tas, kurš mazgā. Un es ticu, ka arī die, Dievs grib šo arī tīrīt katru vienu mūsu sirds. Tāpēc vienkārši atvērsim sirds un uh, liksim Dieva priekšā tās lietas, kas tā kā, nu, nav tik tīras vai nu kaut kā tā, jo tas, ko Dievs dara, viņš dara jaunu un uh, viņš mazgā, lai tas lietus ir par uh, simbolu tam, ka tas mūs tīra un ka viņš mūs dara jauns. Kā, nu jā, kā arī Dievs, viņš mūs paceļ un viņš mūs izmaina un uh, dara jauns un katru vienu no jums. Lai nāk Dieva valstība, lai slāva pieprums šo vietu. Dievs, ka mēs līdz savas sirds Tavā priekšā, Dievs, ka mēs nebaidītos būt atklāt, Dievs, un ka patiesi pielūgst un Tavs skanāt no mūsu sirdīm, Dievs, jo Tu esi tās, kurš sver sirds, Dievs, un Tu esi tās, kurš tās paņem, Dievs, tās iztīri un daras jaunas, Dievs. Es Tev pasakos, ka Tu esi Dievs, kurš dziedini, ka Tu esi Dievs, kurš dziedini un saliek kopā to, kas ir bijis salausts. Dievs, es Tev pasakos, ka Tu esi šeit, šeit, šajā vietā, svētais gars mājo mūsos un ka Tava valstība ir šeit, Dievs. Es Tev lūdzu, Tevs, ka mēs saucam uz Tevi, Dievs, ka mūsu sirds sauc uz Tevi, Dievs. Es Tev pasakos, ka Tu nāc, ka Tu nāc. Kristus līdz es nebaidos. Es nebaidos. Es nebaidos. Žēlastības lietas līdz. Žēlastības lietas līdz. Žēlastības lietas līdz. Es nebaidos. Es nebaidos. Es nebaidos. Žēlastības lietas līdz. Žēlastības lietas līdz es nevairos, es nevairos. Žēlastības lietas līst, žēlastības lietas līst. Es nevairos, es nevairos. Jā, lai Dievs tev mani, jo brīžam ir tā, kad um, mums liekas, ka mēs zinām to, kas ir mums labāk bet Jēzus zina to, kas ir vislabākais tev. Jo viņš ir tev radījis. Un viņš zina to, kas tev ir vislabākais, un viņa plāns tevai dzīvē ir vislabākais. Tieši viņa plāns, tāpēc nebaidies no tā, ka viņš tev mainīs. Nebaidies no tām lietām, kas notiek tavā dzīvē. Tāpēc, ka viņš zina, kā ir labāk, jo tu esi viņa rokās. Un Dievs ir teicis, ka viņš neatstāja un ka viņš nepamet ja tā ir teikts viņa vārdā, tad tā arī ir. Viņš neatstāja, viņš nepamet. Un svētais gars mājo tevī. Un tas svētais gars ir stiprāks par visām lietām, kam tu ej cauri. Un viņš ir gatavs mainīt un darīt visu jaunu un darīt visu labu, tāpēc, ka Dievs tevi mīl. Un tiem, ko viņš mīl, tiem viņš visas lietas dara par labu. lietus līst, žēlastības lietus līst. Es nevaros, es nevaros, žēlastības lietus līst, žēlastības lietus līst. Es nevaidos, es nevaidos, žēlastības lietus līst, žēlastības It's never the one. svētais gars mājo, tur ir brīvība. Un brīvība mājo mūsos, Jēzus Kristus vārdā. Tavs svētais gars mājo mūsos, un brīvība mājo mūsos. Un tas ir stiprāks, Jēzus, tu esi stiprāks par visām lietām. Par visām problēmām, Dievs, par visām grūtībām, Dievs. Es Tev pasakos, ka mūsu ģimenes un tuvinieki tiks glābti, Jēzus Kristus vārdā, jo Tu esi stiprāks tāpat kā Tu atradi mūsu Dievs, tāpat Tu arī atradīsi viņus. Jēzus Kristus vārdā. Jesu, ich lebt, auch Let's pray. Lūksim. Father God, we thank you that you are in this place. Debes Tēvs, paldies, ka tu esi šeit šī vietā. We thank you, Lord, that you are more than enough. Paldies Tev, Dievs, ka tu esi vairāk nekā mums vajadzīgs. Father God, we ask for your presence to be thick today. Mēs lūdzam, ka Tava klātbūtne ir fiziski jūtama šeit. Father God, we ask for you to open up our hearts to listen to your word today. Lūdzu, atver mūsu sirdis, kad tas, tās ir pieejams Tavam vārdam. Father God, we don't want to come here to hear a man speak. Mēs neesam šeit nākuši dzirdēt, kā cilvēks runā. But we here to hear the Father speak. Bet mēs gribam dzirdēt, kā Tēvs runā. We want to be subject to the will of God. Mēs gribam būt tavas eh, grib, eh, tavā gribā. And so we open up our hearts to you today, Lord. Tāpēc atdaram mūsu sirds Tev, varnais Dievs. And Father God, we ask you, Lord, to forgive us for any wrong thoughts that we might have had over this week. Uh, Dievs Tēvs, lūdzu piedod, ja kādas nepareizas domas mums šodien bijušas. As we come before you, we want to be clean before you. Kad mēs nākam tavā klātbūtnē, mēs gribam būt pilnīgi tīri. Speak to us, Lord Jesus. Runā uz mums, kungs Jēzu. In the name of Jesus Christ. Uh, Jēzus Kristus vārdā. And the church said. Un draudz saka. Amen. amen. As you all know, amen means kā jau jūs, so be it. Kā jau jūs visi zinat, amen nozīmē lai tā notiek. Today's message is entitled He is more than enough. Šodienas eh, vēsts nosaukums ir mm, eh, viņš ir vairāk nekā vajadzīgs. And I believe that it will be a strength for each and every one of you. Un es ticu, ka tas būs par iedrošinājumu ikvienam katram no mums. But before we start, I would like us to try and sing a song which um, which was given to me at the same time this message was given. Bet pirms eh, mēs sākam pie vārdu dodamies, es gribētu, ka mēs visi nodziedātu dziesmu kopīgi, ko Dievs deva Filipam, eh, kad viņš saņēma šo vēsti. Because after the service we're going to sing it again. Eh, pēc, dievko, pēc, pēc vēsts mēs vēlreiz nodziedāsim so, to. Try and sing along with me. Mēģiniet un dziediet man līdzi. More than enough is more than enough My Savior is more than enough, more than enough, more than enough. My Savior is more than enough. Jesus is more than enough. Jesus is more than enough, more than enough, more than enough. My Savior is more than enough more than enough, more than enough. My Savior is more than enough. Jesus is more than enough. Jesus is more than enough. More than enough, more than enough. My Savior is more than enough. More than enough, more than enough. My Savior is more than enough. Uh, tātad uh, tie nebija nekādi slikti vārdi, ko dziedājām tie, kas nesaprot angliski. Ja? Tas nozīmē, Dievs ir vairāk nekā pietiek, jā. Un uh, Jēzus ir pietiekams un tātad labi vārdi. And so I trust that he will become more than enough for you. Uh, es ticu, ka viņš būs pietiekams jums. And if you're going through hard times, I trust that this message will be both uplifting and a lesson. Un es ticu, jūs um, ejat uh, kādam grūtam periodam, tad šis, uh, šī vēsts jūs uh, pacels. What happened today is a sign that, that God is working. Tas, kas šodien notika, With the words and... à, ar dziesmu vārdiem nozīmē, ka Dievs... It's a, À, tā ir zīme, ka Dievs darbojās. Tas nozīmē, ka uh, Diev, uh, sātans nav priecīgs. Wrong, Tad, kad lietas iet, uh, noiet greizi, nozīmē, ka sātans nav priecīgs. Viņš dusmējās. Viņš mēģina izbojāt to, ko Dievs dara. And so let us turn in your Bibles to John chapter 1. Bībelē at, atšķirsim Jāņa yeah. Jāņa evaņģēlijas 1, 1 to 5. 1 līdz 5. Pirmā nodaļa, 1 līdz 5. pāns. Let us stand and read because this is really Piecelsimies un lasīsim kopīgi, jo tas ir ļoti most powerful statement of faith. Uh, visstiprākais ticības apliecinājums. Tad lasam, jā? Mm -hmm. Tad lasīsim kopā, jā? 3, 4. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Many religions today Mēģinājusīt. Huh? Var apsēsties. Jā. Var apsēsties, jā. Tu vari stāv visu džokofons, jā. Okay, many religions today Daudz reliģijas šodien deny that Jesus Christ is literally the son of God. Noliec, ka Jēzus Kristus ir tieši Dieva dēls. They deny that he is God. Viņi noliec, ka uh, Jēzus Kristus bija Dievs. And our primary faith is the belief that Jesus Christ is God and he is the son of God. Un mūsu primāra mūsu ticība jābalsta uz to, ka uh, Jēzus bija un ir uh, Dievs. Un šeit mēs redzam, ka eh, nekas, kas tika radīts, netika radīts bez Jēzus. Word, word Var aizvietot vārdu vārds eh, ar vārdu Jēzus. Because later on it says, and the word became flesh and dwelt amongst us. Jo pēc tam tālāk eh, ir rakstīts, kad vārds tapa miesa un mājoja starp mums. And he was put onto the cross and he died for us. Un viņš tika piesist krusā un nomir par mums. Can you turn with me to Amos chapter 8 verses 11 to 13? Vai varat atvērt uh, angliski Amos? Es nezinu, kā latviski. Arī tā ir, jā? Ja? Amos. Vecā derības stiprā pus man nav, jā. Ja? Tā. Tā, tas ir aiz Hozejas un Joēla. Tur ir Amosa, ja. As, Amosa 8, 11 līdz 13. Ja, es lasu tad. Uh, redzi, nāks dienas, saka tas kungs, visvaranais dievs, es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt tā kunga vārdus, lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai, no ziemeļiem pret austrumiem un meklētu pēc tā kunga vārda, un tomēr to neatrastu. Tai pašā dienā slāpju mocītas saļims skaistās jaunavas un brašie jaunekļi. There was coming a famine Eh, nāks eh, bats. Eh, bats, kas nozīmē, kad cilvēki nespatīs Dievu vārdu. And today we can see that people read the word of God but they don't understand it. Un šodien mēs redzam, ka cilvēki lasa Dievu vārdu, bet nesaprot to. There's a famine in the land. Uh, ir bats uh, zemē. In the Christian land there's a famine. Uh, kristiešu zemē ir bats. Because we have chosen Jo mēs esam izvēlējušies labāk sekot eh, šai pasaulē, nevis Dievam. So many Christians have said to me, they read, but they don't understand. Tik daudz kristiešu man ir teikuši, kad viņi lasa, bet nesaprot. And I have one question. Un eh, man ir viens jautājums. Do you trust in Jesus? Vai tu uzticies Jēzum? Vai Jēzus ir kungs tavā dzīvē? Bībēl mums apsola, kad eh, viņš sūtīs svēto garu. Un Dievs svētais gars mums atklās rakstus. Ja mēs esam piepildīti ar svēto garu, and we are not hearing from the word of God, and we are not hearing from the word of God, we're not understanding. Ah, not, okay. We're not understanding. Un ja mēs uh, ja mēs nesaprotam Dieva vārdu, then that means that we put in our lives strongholds which is preventing us from walking in the Spirit. Tas nozīmē, ka savās dzīvēs esam noguši kaut kādas šķēršas, kas eh, neļauj mums staigāt eh, svētajā garā. And that's not a good place to be in. Tā nav laba vieta, kur atrasties. 1 Peter chapter 2 verses 2 and 3 says, The newborn babes desire sincere milk for the, of the word, that they may grow thereafter. If so be, ye have test, tasted that the Lord is gracious. Tad eh, Filips nu pat nolasīja 1. Pētera 2, tāda 1. Pētera 2, eh, 2. nodaļa, 2. līdz 3. pāns. Latvijas, we need to desire mm. after the word of God, yeah, like we, we desire after milk. I will, yeah. Tā, 1. pētera 2, 2 līdz 3. Tātad, kārojiet, kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti, ja jūs esat baud, baudījuši, ka tas kungs ir labs. Amen. Amen. And then quickly to Isaiah chapter 55. Sorry, I'm giving you lots of verses. But... Jā, tātad nākamā rakstiet ir Jesajas 55, 1 līdz 2. Tātad Jesajas 55, 1 līdz 2. tā, visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, ar vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēseles atspirdzināsies ar tauku barību. Mums ir jāmeklē Dievs. Mums ir jāmeklē, jālas Dieva vārds. Viņa vārds sniedz brīvību. So Viena māsa uh, atdeva savu dzīvi Jēzum nesen. She got some freedom in her life. Viņa ieguva brīvību savā dzīvē. <clears throat> Viņa sāka meklēt Dievu. And she longed and Satan attacked her time and time again. Eh, un sātans uzbruk viņai ik pa laikam. Eh, sātans eh, nevēlas, ka mēs iegūstam brīvību. Satan doesn't want us to, to find the secret to experiencing a, a spirit-filled life. Sātans nevēlas, ka mēs iemantojam šo uh, gara vadītu dzīvi, svētā gara vadītu dzīvi. <clears throat> Viņš vēlās mūs atturēt no Dieva vārda lasīšanas. Because he knows that the word is life jo viņš zina, ka Dieva vārds ir dzīvība. God's word brings life to your bones. Eh, Dieva vārds eh, nes dzīvību taviem kauliem. The Bible says, blessed are those who search after righteousness. Eh, Bībele saka, svēt ir tie, kas search after righteousness. <clears throat> kas tiecās pēc taisnīguma. Yeah. Okay. For they shall be filled. Jo tie tiks piepildīti. Ja mēs um, tiecamies pēc uh, taisnīguma, kas nāk no Dieva vārda, mūsu dzīves tiks piepildīts ar prieku. The theme today is God is more than enough. Uh, šodienas tēma ir Dievs ir vairāk nekā mums ir vajadzīgs. And if you can remember in the story of Moses, ja jūs atceraties stāstu par Mūzu, where God chose Moses to lead his people, kur eh, Dievs izvēlējās mūzu, lai viņš vadītu eh, savu tautu. God said in his word that I have made thee a god to Pharaoh. Ah, Dievs savā vārdā saka, es esmu veidojis tevi kā Dievs Pharaoh priekšā. Eh, es tevi esmu veidojis kā Dievu faraona priekšā. And Aaron your brother shall be a, thy prophet. Un Ārons, tavs brālis būs tavs um, pravietis. God could have made Moses before God just a, a honored man. Eh, dievs varēja vienkārši padarīt Mozu par cienījumu vīru. But God always does more than enough. Bet Dievs vienmēr dara vairāk nekā mēs pat ceram. And in Pharaoh's eyes Moses was like a god. Un faraona acīs Mozus bija kā dievs. Pharaoh dared not touch Moses. Faraons neuzdrīkstējās pat pieskarties Mozum. He went and he attacked the Israelites, but he would not attack Moses. Viņš eh, faraons uzbruka Izraēla tautai, bet neuzbruka Mozum. And so many times when God sends his servants into a place, he makes them with authority. Eh, un, un tik daudzās vietās, kad Dievs sūta savus vīrus kādā teritorijā, tad viņš sūta viņus ar lielu autoritāti. And the gangsters and that are actually afraid to touch them. Un uh, šie ļaunie cilvēki, bandīti, bīstās aizskart pat šos cilvēkus, dievu vīrus. Bet uh, parasts, ierasts cilvēks, viņi nebaidās nogalināt. Bet ir kaut kas, kas nonāk pār cilvēku, kurš ir Dievs vaidīts, kur, kur Dievs ir sūtījis kaut kādu specifiska mērķa dēļ. And we see that God is the one that's in control. Un mēs redzam, ka Dievs ir tas, kas eh, valda pār visu. We carry on with the story, we see how God hardened Pharaoh's heart. Mēs lasot šo stāstu par Mozu un Faraonu, mēs redzam, kā Dievs nocietina Faraona sirdi. People are not in control of things. Eh, cilvēki nekontrolē pār lietām. We can think that we're in control of our lives. Mēs varam eh, domāt, ka mēs esam mēs valdām pār mūsu dzīvēm. But God has sovereignty over us. bet Dievam ir vara pār And mums. so, God has sovereignty over Satan. Dievam ir arī vara pār sātanu. And Satan cannot do anything without the, sorry, without the permission of God. Un sātans nedrīkst darīt neko bez Dieva atļaujas. And we saw in the story with Job that Satan could not take Job's life. Mēs redzam stāstā par Ievu, kad eh, sātans nedrīkstēja, Dievs neatļāva sātanam paņemt Ievu dzīvību, Because God is sovereign jo Dievs valda. God is more than enough. Dievs ir vairāk nekā pietiekams. And carry on with the story. The Israelites, when they went out of Egypt, they went out of Egypt not just with their clothes. Un uh, turpinot stāst par Izraēlu iziešanu no Ēģiptes, kad viņi gāja ārā no Ēģiptes, viņi negāja tikai savās drēbēs. They went out with the whole of wa- of the Egypt's wealth. Viņi izgāja kopā ar visu Ēģiptes bagātību. God sent them out with more than enough. Dievs viņus izsūtīja ārā ar vairāk nekā pietiekam. God will not just send you with what you need. Eh, Dievs nesūtīs tevi tur, kur vajadzīgs, tikai ar to, kas tev vajadzīgs. God will send you with more than enough. Dievs dos vairāk nekā vajadzīgs. More than enough grace. Vairāk nekā vajadzīgs žēlstības. The Israelites were in the desert for 40 years. Izraels eh, pavadīja izra, uh, tūkstnesī 40 gadus. I don't know if you ever thought about their journey. Es eh, nezinu, vai jūs kādreiz esat domājuši par šādu veidu ceļojumu. The Israelite sandals, one pair of sandals lasted them 40 years. Eh, Izraēl, Bībelē rakstīts, ka izrēliešu eh, zandāls katram viņa pāris kalpoja 40 gadus. Their clothes lasted them 40 years. Viņu drēbes kalpo viņiem 40 gadus. They did not wear out. Tie, tās nenovalkājās. I mean, what quality do we have today? Kāda mums šodien kvalitāte apaviem un drēbēm? Pirms gada nopirka kurpes un pēc sešiem mēnešiem izjuka. 40 gadi. God is more than enough. Dievs ir vairāk nekā pietiekams. And when they were thirsty, and when they were thirsty, un kad viņi bija izslāpuši, God opened a rock. Dievs atvēra klinti. And a rock gave forth water. Un klīns deva ūdeni. And fed them in the desert. Un pabaroja arī viņus tuksnesī. It was a nation of over a million. Tā bija nācija eh, well vairāk, over a million. daudz pār miljonam. And God fed them out of a rock. Uh, I mean, gave them to drink out of a rock. Un Dievs viņus padzirdīja no klīns. He fed them with manna from heaven. Dievs eh, pabaroja viņus no, ar mānu no debesīm. And quail as meat. Un uh, bija putni. Kas te bija pa putni? Paipals, jā, gaļai. 40 years. 40 gadus. I don't know if you can even imagine a God that can do that. Es eh, neesmu pārliecināts, vai jūs, neesmu pārliecināts, vai jūs varat iedomāties tādu Dievu, kas var šādas lietas darīt. What kind of a Buddha, what kind of a whatever can do that? Eh, neviens cits ne Buddha, nekāds cits eh, elgdievs nespēja to darīt. Can feed a nation for 40 years of such a size. 40 gadus pabrot šādu izmēru tautu. God is more than enough. Dievs ir vairāk nekā pietiekams. Solomon asked God for wisdom. Dievs, uh, Salmans lūdz Dievu pēc gudrības. Because Solomon was taken over, uh, took over the kingdom. Jo Salmans pārņēma karaļvalsti. And he did not know how, and he wanted to govern the kingdom correctly. Un viņš vēlējās pārvaldīt šo valsti uh, pareizi. He saw that it was such a big job that his father had left him. Viņš redzēja, ka eh, tēvs viņam ir atstājis ļoti lielu darbu. And so he prayed and asked for wisdom how to govern the people. Un tā viņš lūdz Dievam eh, gudrību, kā pārvaldīt tautu un cilvēkus. And God gave him more than enough. Un Dievs iedeva viņam vairāk nekā vajadzīgs. God gave him everything. He Dievs, gave him riches, he gave them wealth, fame. Dievs viņam deva visu, eh, bija turīgs, populārs, slavens. And the greatest wisdom of all. Un uh, Bībelē arī rakstīts, ka viņš bija gudrākais cilvēks pasaulē. Jā. And that God gave him more than enough. Dievs viņam deva vairāk nekā vajadzīgs. More than what he could have asked for. Vairāk nekā viņš spēja iedomāties, par ko lūgt. God says we do not live on bread alone. Dievs saka, mēs nedzīvojam tikai no maizes vien. But from every word that proceeds from the mouth of God. Bet no katra vārda, kas iznāk no Dieva mutes. If you want to have more than enough ja tu vēlēsi vairāk nekā tev vajadzīgs, we need to start believing God's word. mums jāsāk ticēt Dievu vārdam. We need to believe that what it says is true for our lives. Mums jāsāk ticēt, ka tas, ko saka Dieva vārds, ir patiesība mūsu dzīvēs. God has more than enough resources to deal with what you're facing today. Dievam ir vairāk nekā nepieciešams, lai tiktu galā ar, ar lietām, ar ko tu saskaries šodien. I think each of us must have a story of how God has provided for us. Es domāju, ka katram no mums ir stāsts, eh, ko varētu pastāstīt, kā Dievs ir parūpējies par mums. And the longer we've been as believers, the more fantastic those stories will be. Un jo vairāk, jo ilgāk mēs esam ar Dievu, jo vairāk šādu stāstu mums ir ko pastāstīt. Because the more we trust God, the more God shows himself. Jo vairāk mēs uzticamies Dievam, jo vairāk viņš atklājās mūsu dzīvēs. I remember when I was in South Africa, Es atceros, kad biju Dienvidāfrikā. Mums vajadzēja automobīlu. Mums nebija naudas. Es nevēlējos ņemt eh, aizņēmumu. So we started praying. Tātad mēs sākām lūgt. And we trusted God. Un mēs uzticējāmies Dievam. And one day a car came and parked itself in the front of our yard. Un vienu dienu mašīna pati atbrauc un tika novietot mūsu pagalmā. Eh, Dievs tev var iedot lietas, par kurām tev pat nav nauda jāiztērē. But most important Bet vissvarīgāk is the freedom that comes in your mind. ir eh, brīvība, kas ienāk tavā prātā. Because financial stuff is only temporary. Jo finansiālas lietas ir tikai laicīgas. Financial stuff can only hold us now. Eh, finansiālas eh, lietas mūs var aizturēt tikai tagad. But if you are trapped in your mind, Bet ja tu esi iesprostots savā prātā, if you have a blockage and you have persecution in your mind, bet ja tev ir uh, mocības tavā prātā un tu esi tur iesprostots. If you have voices speaking in your head. Ja tavā galvā runā balsis. And you can't distinguish who's speaking. Un ja tu nesaproti, kurš runā. It is a terrible life. Tā ir briesmīga dzīve. It's worse than living in poverty. Sliktāk nekā dzīvošana nabadzībā. I've lived in poverty. Esmu dzīvojis nabadzībā. And I praise God that he has given me freedom in my mind. Un es slavēju Dievu, ka viņš ir man devis brīvību manā prātā. That I'm able to trust him. Ka es varu un spēju viņam uzticēties. If we look at the story of Elisha. Ja mēs skatāmies uh, uz Elisha. Elisha. Elīse, ja, Elisha, es nezinu, Elī vai Elīse. In Elīse, the second tā. book of Kings. Eh, otrā ķēniņa grāmatā, where the army was coming against him. kur armija nāca pret viņu. And his servant comes to him and says, you know, he's scared. Un Elīsas eh, tā kā, palīgs nāk pie viņu un pārbies, And that because of the army. jo ir redzējuši šo armiju nākam viņiem virsū. Elijah says to God, open his eyes. Elijas eh, lūdz Dievu, lai viņš atver šī puiša acis. So that he can see that what is with us is greater than what's in this world. Lai viņš eh, eh, sāk redzēt, ka tas, kas ir ar mums, ir varanāks nekā tas, kas nāk pret mums. What is with us in this room today is greater than what's in this world. Tas, kas šodien ir šeit ar mums šī tāpā, ir varanāks nekā tas, kas šī pasaulē, kur dzīvojam. What is in you is greater than what is in this world. Tas, kas ir tevī, ir varenāks nekā tas, kas pasaulē. You have the same spirit which raised Jesus from the dead. Eh, jūsos ir tas pats gars, kas piemodināja Jēzu no mirušajiem. You have the same spirit that cast out demons. Eh, jums ir tas pats gars, kas, kurš izdzena demonus. That healed people. Kas dziedināja cilvēkus. And that spirit is living inside of you. Un tas gars mājo jūsos. We look at the, uh, the, the story of Peter. Uh, stāsts par Pēteri. Where Peter was in the boat with the rest of the disciples. Kur Pēters bija kopā ar pārējiem mācekļiem, Jēzus mācekļiem laivā. And there was a terrible storm. Un bija briesmīga vētra. And everybody was scared. Visi bija pārbijušies. And then they looked in the distance and they saw Jesus walking on the water. Viņi paskatījās tālumā un redzēja Jēzu pa ūdeni nākam. And Peter, he says, Lord, if it's you, Un Pēters saka, kungs, ja tas esi tu, command me to come out and I want to come out to you. pavēl man nāk pie tevis un es nākšu pie tevis. And Peter walked on water. Un Pēters staigāja pa ūdens virs. God was more than enough to allow Peter to walk on water. Dievs bija pietiekam, lai ļautu Pēterim staigāt pa ūdens virs. He walked on water. Pēters staigāja pa ūdeni. And it was only when he looked down and only when he looked at his own circumstance. Un tikai tajā brīdī, kad Pēters paskatījās sev zem kājām un redzēja apkārtējos apstākļus. He noticed the wind. He stopped focusing on Jesus. Viņš pārstāja eh, vērst savu uzmanību uz, Je uz Jēzu. He stopped putting his faith in the word of God. Viņš pārstāja likt savu cerību uz Dievu vārdu. He started to sing viņš sāk slīgt. But Jesus was still more than enough. Bet Jēzus tik un tā bija vairāk nekā vajadzīgs. Because Jesus lifted him out of the water. Jo Jēzus pasniedz roku un izvilk viņu no ūdens. And as was said the other day, un kā, they were away from the boat when Jesus lifted him out of the water. Viņam bija prom no kuģis, tu Jēzus celt viņam ārā ūdens. Sorry, but <laughs> I Okay. oh, no. And They walked together with Jesus. Peter and Jesus walked together back to the boat. Pēters ar Jēzu kopā aizgāja līdz laivai. They just didn't appear in the boat. Viņi vienkārši neteleportējās uz laivu. So Peter got to walk with Jesus on the water. Tātad Pēterim vajadzēja iet kopā ar Jēzu par to ūdens virs. Because Peter wasn't sinking right next to the boat. Jo viņš neslīg tieši blakus laivai, kād gabalu jau bija nogājis. First towards Jesus. Jā, viņš vispirms aizgāja pretī Jēzum kādu gabaliņu prom no laivas. Jesus is more than enough for us. Jēzus ir vairāk nekā mums nepieciešams. And when our faith fails, Jesus walks beside us. Un kad mūsu ticība sarūk, tad Jēzus nāk un nāk ar mums blakus. It is wonderful to have faith to walk on water. Ir brīnišķīgi, kad mums ir ticība staigā pa ūdens virs. But when our faith fails, Jesus walks with us. Bet kad mūsu ticība nepietiek, tad eh, Jēzus nāk un palīdz mums. Give God a praise. Slavu Dievam. Jā. Domāts, pagodināsim Dievu jā, ar aplausiem. He's more than enough. Dievs ir vairāk nekā vajadzīgs. Jesus calmed the sea. Diev, Jēzus nomierināja jūru. He raised the dead. Viņš uzmodināja mirušos. He healed all that came to him. Viņš dziedināja pilnīgi visus, kas tika pievest pie viņa. Even those who just had the faith just to touch his clothes. Pat tos, kam bija ticība tikai pieskārties viņam. There was one brother in Africa, he was told by God to go to America to go and speak on some Christian radio. Channel. Uh, bija brālis no Āfrikas, kur, kur Dievs uzrunāja braukt uz Amerikas Savienotajām valstīm un runāt radio. And he never had any money. Viņam uh, nekad nebija pietiekam naudas. But he was told to go to the airport and he would go. Eh, bet Dievs viņam eh, teica, ka eh, dodies uz lidostu un viss būs kārtībā. He gets to the airport and he waits and he, nobody's there to meet him. <laughs> Viņš aizbrauc uz lidostu un neviens tur viņu negaida. He waits for quite a long time. Viņš gaida diezgan ilgi. There's no ticket for him. Nav biļetes. And so he decides to go into the toilet. Un tā viņš nolēma aiziet līdz labierīcībām. And when he's finished washing his hands and then he comes out. Un eh, kad viņš eh, beidz mazgāt rokas un iznāk ārā, But he came out to an American airport. un viņš iznāca ārā Amerikas eh, lidostā. <laughs> And there was somebody waiting for him as he walked out the door. Un kad viņš izgāja pa ārā par šīm durvīm un atradās jau Amerikas lidostā, kāds viņu tur gaidīja, God is more than enough. Dievs ir vairāk nekā mums vajadzīgs. It's similar to the story of Philip. Tas ir līdzīgi stāstam par Filipu where Philip was teleported after visiting the, after speaking with the Enoch. Uh, par tas stāsts, kur Dievs pārvietoja Filipu pēc tam, kad viņš bija runājis ar sludinājis evaņģēli vienam vīram. So it's not, not biblical. It's biblical. Tātad uh, eh, arguments, ka tas nav bibliski, nav patiesa, tas ir bibliski. With God everything is possible. Ar Dievu viss ir iespējams. Jesus was more than enough. Eh, Jēzus bija vairāk nekā pietiekams. His blood is more than enough for you. Viņa asins ir vairāk nekā pietiekams tev. His blood saves your life. Viņa asins glāb tavu dzīvību. It sets you free from sin. Tas tevi atbrīvo no grēka. He sets your health free. Viņš dziedina tevi. He will set your families free. It will set your families free. Tas atbrīvos jūsu ģimenes. His blood is more than enough for you and I. Eh, viņa asins ir vairāk nekā pietiekams man un tev. You know what the greatest problem that I found over here? Eh, vai jūs zināt, kas ir lielākā problēma, ko es esmu ievērojis šeit? Well, at least with people nowadays. Eh, vismaz cilvēkiem mūsdienās. When you speak to them, they know. Kad tu runā ar viņiem, viņi jau zina. No matter what I say, I know. Vienalga, lai ko es teiktu, viņi saka, es zinu. I know. Es zinu. And then it's a pain to speak to them because they know everything. Un tad ir grūti runāt ar šādiem cilvēkiem, jo viņi jau visu zina. They ask you a question, but they know. Tu uzdod viņiem jautājumu un viņi spēja atbildēt. No, no, no. They ask me a question, but they already know what. Ah, what you're going to answer. No, they already know what they think that they know. viņi <laughs> zina, ko viņi domā, viņi zina. À, ah, viņi zina, bet tik un tā jautā. Paldies. No, well, they're not really wanting an answer, they're just trying to look smart. À, viņi nesagaida, negaida atbildi no tevis, viņi vienkārši vēlās iz, izskatīties gudri. And for me that's one of the hardest things talking to people. Un uh, man tā ir grūta lieta runāt ar šādiem cilvēkiem. Because if somebody comes for advice, they need to be able to listen to that advice. Jo ja kāds nāk pēc padomu, tad viņiem arī ir jāuzklaus tas, ko es teikšu. Jo taču nav nekāda jēga iet pie kāda jautāt, ja es jau tā kā zinu atbildi. There's a difference between knowing something and believing something. Ir liela atšķirība starp zināt kaut ko un ticēt kaut kam. Many Christians know the word of God. Daudz kristieši zina Dieva vārdu. But they don't always believe the word of God. Bet nevienmēr viņi tic tam. And that is why there's so weak so much weakness in the church today. Tāpēc ir tāds vājums draudz vidū. Because they've read everything. Jo viņi ir visu izlasījuši. The internet is full today. Internets ir pilns ar informāciju. There's so many pastors, so many messages on the internet. Tik daudz mācītāju, tik daudz uh, svētrunu. Whatever subject you want, you can find a message to fulfill that which you're missing. Par jebkuru tēmu tu var atrast svētrunu. So you can be all knowing. Tātad tu vari būt visu zinošs, but not understanding. bet nesaprast to. And so it's important to be able to believe in the word of God Tātad tas ir svarīgi ticēt Dieva vārdam, rather than just knowing it. ne tikai zināt to. David believed God. Dāvi, Dāvids ticēja Dievam. Saul, he was grown up, he knew about God. Souls. Ah. Sa Sauls uzauga zinot Dievu vārdu. But when he came against an army, Bet kad viņš stājās pretī armijai, when he came against Goliath, kad viņš stājās pretī Goliātam, with the whole army of Israel shivering, Saul was doing the same. Uh, kad visa armija trīcēja, arī Sauls trīcēja. Because he had head knowledge. Jo viņam bija zināšanas. But he didn't have belief. Jo viņa, bet viņam nebija ticības sirdī. He did not know in his heart He did not believe in his heart that God was able to do everything. Viņš neticēja savā sirdī, ka Dievs spēja darīt jebko. And when David came to him, they laughed at David. Un kad Dēvids atnāca, viņi smējās par, eh, kad Dāvids atnāca, viņi smējās par Dāvidu. Bet Dāvids nenogalināja tikai Goliātu. He killed a bear and a lion. Viņš nogalināja lāci un lauvu. David believed in his God. Dāvids ticēja savam Dievam. He said, my God is more than enough. Viņš teica, mans Dievs ir vairāk nekā vajadzīgs. My God will set me free. Mans Dievs mani atbrīvos. He will enable this giant to be knocked down. Viņš izdarīs tā, lai šis milzenis tik, nu, tiek nogāsts. Can you guess how many people die of a shark attack every year worldwide? À, nu, tātad, vai jūs zināt, cik daudz cilvēku katru gadu nomirst no haizivs uzbrukumiem? Gada laiks gada griezumā. 75 cilvēki. 75 cilvēki. Visu pasaulē. Jā, visā pasaulē. Since for the last 500 years. Uh, pēdējos 500 gadus. Only 2800 people have died from sharks. Tikai been bitten, been bitten by sharks. Tikai 2800 cilvēki, cilvēkus ir sakodušas haizivis pēdējos 500 gados. But yet we are afraid of sharks. Bet mēs baidamies no haizivīm. Because we know too much. Jo mēs zinām pārāk daudz. Because we watch too many movies. Jo mēs skatāmies pārāk daudzas filmas. A shark does not like warm blood. Haizivī nepatīk siltas asinis. And if a shark bites you, he's just seeing if you're a turtle ja haizivs tev iekož, tad viņi ir padomājis, ka tu esi bruņrupucis. Because you're sitting on a surfboard with your hands outside. Jo tu sēdi uz savu surfu dēlu un tavas rokas ir ārpus dēļ. Like un tu haizivī izskaties pēc bruņrupuča. But when he bites you, he immediately doesn't like your blood and he lets you go. Un tad, kad haizivs iekož cilvēkam, viņai, viņai, viņai nepatīk un viņa uzreiz dodas projām. In the whole of Africa, for the last 500 years, only 339 people have been attacked by sharks. Visā Āfrikā pēdējos 500 gadus 339 cilvēks tikai haizīvs ir sakodījuši. And only 93 people have died. Un tikai 93 cilvēki ir nomiruši. In Europe, Eiropā. In the last 500 years, pēdējos 500 gadus 49 people have been attacked by sharks. 49 cilvēkiem uzbrukuši haizīvs. And only 27 were fatal un tikai 27 gadījumi uh, letāli. So why are we afraid? Tad kāpēc mēs baidamies? What's the chance of a shark coming to you? Kāda ir iespēja haizavī uzbrukt tev? If in Europe over 500 years only 49 people have have been bitten by a shark. Ja, ja Eiropā tikai pēdējos 500 gados pār 40 cilvēki sakost. But do you know how many people die of a car accident every year? Bet vai jūs zināt, cik daudz cilvēki iet bojā gadu laikā autoavārijās? 1.2 million people. 1,2 miljonu cilvēku. And we are not afraid of cars. Un mēs nebaidamies no auto. But we are afraid of sharks. Bet baidamies no haizivīm. Because the films portray sharks as these terrible animals. Jo films mums stāst, ka haizivs ir briesmīgi dzīvnieki. So we can know a lot. Tātad mēs varam zināt daudz. But it doesn't mean anything to our faith. Bet tas neko nedod mūsu ticībai. Because we need to believe. Jo mums ir jātic. We need to believe in a God that is more than enough. Jo mums jātic Dievam, kurš ir vairāk nekā mums vajadzīgs. The Bible says, be strong and be courageous. Bībēl saka, es stiprs un drosmīgs. Don't be afraid or scared. Nebaidies. For Yahweh, your God, himself, will go with you. Jo Jahve, tavs Dievs, ies ar tevi. He will not fail you nor forsake you. viņš tevi nepievils un neatstās. Viņš ir vairāk nekā vajadzīgs. Dievs ir pietiekams. Hebrews says, let your conversation be without contentiousness. That means let it be without um, anxiety, you know, Okay, forget about that. That's too difficult to explain. Aizmirstam šo rakstu, jo pārāk sarežģīti izskatās. But God is more than enough. Bet Dievs ir vairāk nekā pietiekams. We need to believe God's word. Mums jātic Dieva vārdam. The Bible says, no eye has seen and no ear has heard. To, ko nav redzējis, nec dzirdējis neviens. What God has, uh, what has entered, I mean, neither has entered the heart of man what God has prepared for those who love him. Um, uh, Tā tad nekas, ko esam uh, ai, acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, uh, pat ne sirdī, cilvēks sirdī iegājis. Ai, Tā ir, tas ir, tas ir King James, jā? Oh, briesmīgi. Tā pirmā korintiešiem 2, 9 līdz 10. Vienkārši tur vecā angļu valoda ir, tāpēc tur interesanti vārdi. Tad es ātri atšķiršu pirmā korintiešiem. Tātad pirmā korintiešiem 2, 9, 10. 2 un uh, pants 9 līdz 10. Korintiešiem. Tātad 1. korintiešiem 2. nodaļa 9. līdz 10. pants. Bet tā ir, kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un ausis nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. So now eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love him. Tātad tas ne tas, ko, tas, ko neviens nav redzējis, neviens nav dzirdējis, to Dievs ir sagatavojis tā, tiem, ko viņš, tiem, kas And viņu mīl. Un tu atklāji to, ko Dievs tev ir sagatavojis caur Dievu vārdu. And the Holy Spirit is that which reveals the word of God to you, not the pastor. Un nevis mācītājs atklāja tev to, kas ir rakstīts Dievu vārdā, bet tas ir svētais gars. You do not need to go searching for people over the internet to find out what God wants for you. Un tev nav jāiet internetā meklēt pēc atbildēm to, ko, lai, tu, lai saprast, ko Dievam, kas Dievam tev ir sakāms. Dieva vārds ir tas, kas ienesīs tavā dzīvē dzīvību, kas ienesīs brīvību. Un kad tu sāc uh, uzticēties un ticēt tam, a while back God spoke to me and said, Kādu laiku atpakaļ Dievs runāja uz mani un teica, Stop reading the word of God from somebody else's point of view. Beidz lasīt Dievu vārdu no kāda cita skatu punkta. Read it as it's written. Lasi tādu, kāds tas ir uzrakstīts. And it opened up the whole Bible to me. It opened up a whole new world to me when I started reading the Bible. Un kad es vienkārši sāku lasīt Bībeli, tas atvēra uh, jaunu pasauli man. Es atklāju lietas, kuras pirms tam bija apslēptas man. Jo šī pasaule mēģinās uzlikt tev saules brīles, kad tu neko neredzi. The Bible says run the race in such a way Bībele saka, skrien sacīksties tādā veidā, that you obtain the prize ka tu iegūsti balvu. It is possible to not obtain the prize. Uh, ir iespējams arī neiegūt balvu. It's, it's possible to walk as a believer your whole life and still not get into heaven. Uh, ir iespējams dzīvot kā kristietim visu dzīvi un tik un tā netik debesīs. Because you never step into the, the Spirit of God. Jo tu neesi saticis svēto garu. You're just thinking I'm a believer. Tu tikai domā, ka esi kristietis. But the Holy Spirit is not in your life and is not, is not um, giving you testimony that you are a believer. Bet svētais gars nav tavā sirdī un nav devis tev liecību, ka tu esi kristietis. You just know too much. Tu, tu vienkārši zini pārāk daudz. But not in your heart. Bet ne tav, tu vienkārši zini pārāk daudz un tas tu netici. Christianity is in the heart. Kristietība ir sirdī. God needs to be the center point of our life. E, Dievam jābūt mūsu dzīves centrā. And when God is the center point of our life, un kad Dievs ir mūsu dzīves centrā, we will slap after him, we will hunger after God. Mums e, slāps un būsim izsalkuši pēc viņa. It will not be hard for us to come to church every Sunday. Mums nebūs grūti nākt uz draudus katru svētdienu. We wouldn't want to come to church and be late. Mēs neieradīsimies vēl uz draudzi. Jo mēs sapratīsim, ka esam piemēri debesu valstībā. Un mūsu dzīves rāda, cik daudz mēs mīlam Dievu. Tas, ko mēs darām, parāda pasaulē, ko mēs diev, domājam par mūsu Dievu. And if our God is not important to us, we're going to come to church late. We're going to not dress um, good for Him. We're going to do all the stuff that we want to do. Un ja Dievs nav svarīgs mūsu dzīvē, tad mēs uh, darīsim lietas, kas nepagodina viņu. We're going to be humanistic. Mēs būsim cilvēcīgi. What I feel, what Ta, I want. Tas, ko es jūtu, tas, ko es gribu. But if God is center of our lives, Bet, kad Dievs ir mūsu dzīvi centrā, and he is everything to us, un Viņš ir viss mums, We're going to do everything for him. Mēs darīsim visu viņam. We will go through the, the, the scriptures and find out what God likes. Mēs izlasīsim vārdu un uh, uh, uztversim to, kas Dievam patīk. And we will put our lives in that. Un mēs ieliksim mūsu dzīves tajā, lai sasniegtu to. Mēs gribēsim patikt Dievam. But today we want God to please us. Bet šodien mēs gribam, lai Dievs izpatīk the mums. The Bible says in the end times love will grow cold. Bībelē teiks, ka pēdējos laikos mīlestība atzis, atzisīs. Un cilvēki sāks domāt paši par sevi. Uz simts gadus atpakaļ pat bomži pagodināja mācītājus uz ielām. Viņi nepacēla savu balsi pret Dievu vīru. Bet šodien kristieši paaugstina savas balsis runājot ar mācītājiem. Mēs pat nerunājam par pasaulīgiem cilvēkiem. Today we become so self-centered in our thinking. Eh, šodien mēs esam tik paš, pašcentriski mūsu domāšanā. Mīlestība izpaužās tajā, kā, kā mēs dzīvojam, ko mēs darām. Uh, mīlestība nav tikai vārdi. Said, uh, Bet tā kā Pāvils teica, darbi. Heart, you know ja kāds dara kaut ko no sirds, mēs tu, visu to pamanam. If they do it because they have to do it, then you also feel that. Un kāds dara tikai ķeksīšu pēc, mēs arī to pamanam. And we can see this through the story of the talents, cauri stāstinu no talantas. Stāstā par tal talentiem. We can see this through the story of the sower, sowing the seed. Mēs redzam arī to stāstā par eh, sēklas sēšanu. Through the story of the, the man who built his house upon the rock and the man who built his house upon the sand. Redzam arī stāstā par to, kur eh, viens būvē savu namu uz smiltīm, bet otrs uz klints. It's possible to walk into the kingdom and not make it through to the end. Ir iespējams staigāt debesu valstībā, bet neizvilkt līdz galam. God will never leave you, never forsake you. Dievs nekad tevi neatstās un nepametīs. But you through your hardness of your hearts can walk away from God. Bet savu nocietināto sirds dēļ jūs varat atstāt Dievu. We need to walk in the spirit. Mums jāstaigā Dievu garā. Un tad mēs redzēsim, pārliecināsimies, ka Dievs ir vairāk nekā pietiekams mums. Mēs redzēsim Dieva spēku savā dzīvē. You know what God has promised for those who overcome? You know what God has promised for those who overcome? Kas uh, Dievs ir apsolījis tai, kas uzvarēja. The Bible says that God has promised us things if we overcome. Eh, Dievs eh, apsola savā vārdā, kad eh, mēs sasniegsim lietas, ja pārkāpsim pāri. And those we can find in the book of Revelation, the letter to the churches. Un to mēs redzam atklāsmes grāmatā, kur vēstule uz draudzēm. From chapter 2. Atklāsmes grāmatā from uh, tātad no otrās, no otrās nodaļas. The first thing he's promised us is that we will get to eat from the tree of life. Pirmā, uh, Jāņa atklāsums 2.7. mēs redzam, kad, um, ka mēs ēdīsim no uh, dzīvības koka. Second thing that he promises us that we shall not be hurt by the second death. Uh, otra lieta, ko viņš apsol, ka mēs netiksim uh, otrās nāves, nebūsim otrās nāves sāpināti. And that we find in 2, to mēs eh, redzam atklāsmes grāmatā 2.11. The third thing is that we'll eat the hidden manna and we'll receive a new name. Trešā lieta, ko redzam, lasam, ir, kad mēs ēdīsim apslēpto mannu un, eh, dabu jauna, un dabu, iegūsim jaunu vārdu. And that is found in chapter 2, verses 17. Eh, atklāsmes grāmata 2.17. Fourthly, Ceturkārt, We will receive power over nations. Iegūsim uh, nāciju spēku. That is found in chapter 2 verse 26. 26. pantā. And fifthly, un uh, piekārt. We will be clothed with white raiment. Christ will confess our names before the Father and before the angels. I don't know what this, raiment, uh, uh, white, clothes, white clothing. mēs iegūsim jaunas drēbes un, eh, un eh, Jēzus Kristus eh, apliecinās mūsu vārdus tēvu priekšā un eņģeļu priekšā. Tas ir atklāsums grāmatā 3.5. Un sestā lieta. We shall inherit all things. Iemantosim visas lietas. And I, this is talking about God, will be his God and he shall be my son. Un Dievs saka, es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. If you overcome in your life, ja tu, ja tu tiec pāri savā dzīvē, if you trust God's word in your life, ja tu uz, uzticies Dievu vārdam savā dzīvē, and you die to yourself, un tu nomirst pats sev, so that Christ can reign in you, tā lai Jēzus var valdīt tavā dzīvē. Things, tu iemantos visus šos sešus apsolījumus, ko Dievs ir devis Bībelē. Nedomāju, ka mūsu vidū ir kāds, kurš negribētu iemanšo, iemantot šos apsolījumus. But the fact is many Christians will not inherit these, problem, these bet, promises. Bet fakts ir tāds, ka daudz kristiešu neiemanto šīs lietas. Because we are used to living a watered down life jo mēs esam pieraduši dzīvot. Jo mēs esam pieraduši dzīvot vājas dzīves. Mēs tikai vēlamies iekļūt debesīs. We don't want to go through by we don't want to make it through by a lot. We just want to scrape through into heaven. Mēs gribam pa taisno iešmaukt debesīs, neizejot cauri visādām lietām. But the, the verse says, run the race in such a way that you finish it. Bet uh, eh, rakstviet saka, skrien sacīkstēs tā, lai tu arī pabeigtās. Most people enter marathon don't finish the marathon. Uh, pārsvarā cilvēki, kas uh, piedalās maratonos, nepabeidz to. They train, they do everything, but when they're running, they just don't make it. Viņi trenējās un dara visu kaut ko, bet tieši skriešanas dienā viņi ne, nespēja noskriet to līdz galam. They might start too fast. Jo viņi sāk skriet pārāk ātri, piemēram. And a lot of people have started their Christian life on fire for the Lord. Un uh, daudz kristiešu sāk savu, savus kristiešu gaitas ugunī. But when worries of this world hit them, they leave God. Bet, kad šīs pasaules rūps un raizes pienāk, viņi uzgriež muguru Dievam. Jo kā mīlošs Dievs var to nodarīt man? And things go in there, they, either they lose children or something – Un līdz ko kristieši pagriež savu muguru Dievam, visādas sliktas lietas sāk notikt viņu dzīvēs. Jo viņi nekad nav ticējuši vairāk nekā par to, ko viņi redz ar savām fiziskajām acīm. Where they're willing to go to God and say, I'll go to the end just for your glory. Pareiza attieksme ir nākt Dievu priekšā un teikt, ka es iešu līdz beigām tev par godu. Even if I go to hell at the end of the day. Pat ja es aiziešu uz elli mūža beigās. But I will give you glory, God. Bet es tev pagodināšu, Dievs. Because you are worth it. Jo tu esi tā vērts. That is the true heart of a believer. Tā ir īsta kristieša attieksme. That is the heart that each one of us should have. Tādai sirdī katram mums jābūt. That we are serving the living God. Ka mēs kalpojam dzīvam Dievam. And Jesus is coming back. Un Jēzus nāks atpakaļ. Un viņš nāks atpakaļ drīz. Vai viņš atradīs mūsu strādājumu viņa labā? Vai arī mēs vienkārši sēžam un gaidām, ka mūs kāds pabaros? If we are sitting waiting to be fed, we have a good chance that we might not be one that make it. Ja mēs esam tie, kuri sēž un gaida, ka mūs kāds pabaros, liela iespējamība, ka mēs esam to vidū, kur ne, neizcīnīs uzvaru līdz galam. If you start to do things in the kingdom, ja tu sāc darīt debes valstības lietas, Dievs tev pacels. If you see something that needs to be done and you do it, ja tu redz kaut ko, kas jādara un vienkārši dari to, tu izrādi Jēzus Kristus mīlestību un pagodini viņu. Un Dievs tev par to pagodinās viņš būs vairāk nekā vajadz, pietiekams tev. Un kad tu būsi problēmās, viņš būs tev blakus un kopā ies ar tevi. Like Tā kā stāstā par Pēteru. Jā, pat tā, tāpēc, ka pat neskatoties to, kad Pēters grima. Bet tajā brīdī, kad viņš bija visvājākais, Jēzus kopā ar viņu gāja atpakaļ uz laivu. Eh, laiva ir drošība. So drowning, Un kad mēs esam bēdās, tad Jēzus ir kopā ar mums, lai veiktu šo ceļu līdz drošībai. Mums ir vajadzīga ticības Dievu vārdu. And I can tell you that so many of us have failed so many times. Es varu pateikt, ka tik daudz no mums, tik daudz reizes ir kļūdījušies un padevušies. The Bible says that if your heart condemns you not, If your heart doesn't condemn you, ja tava sirds tevi neno, netiesā, then you can come boldly before the throne of God. Tad tu vari droši nākt Dieva troņa priekšā. But even if your heart condemns you, Bet pat ja tavs sirds tevi tiesā, Jesus is more than enough Jēzus ir vairāk nekā pietiekams. to save you, to lift you up and to strengthen you. Tevi izglābt, tev pacelt un izglābt, uh, If you just hold on to him, ja tu vienkārši turies pie viņa. put out your hand and say, help izstiep savu roku pretī viņam saka palīdzi. Tā kā Pēters darīja. Izstiep savu roku un saka, Dievs palīdzi. Tavā dzīvē būs stipruma brīži un vājuma mirkļi. There will be times where Jesus needs to hold your hand and times where you can walk with and with the power of the Lord. Būs brīži, kad tu spēj staigāt Dieva spēkā, bet būs brīži, kad Jēzum būs jāved tevi aiz rokas. But never let your circumstances turn you away from God. Bet nekad nepieļauj, ka apstākļi tevi aizved projām no tava Dieva. Never let hurts of your past get in the way of your belief in, in God. Nekad nepieļauj, ka tavas pagātnes sāpes novērš tev no Dieva. I'm coming to a close. Tuvojamies beigām. But God is more than enough. Bet Dievs ir vairāk nekā pietiekams. Jesus Christ is more than enough. Jēzus Kristus ir vairāk nekā pietiekams. His blood died, his blood set you free. Viņa asinis atbrīvoja tevi. Jesus made the ultimate sacrifice for you and for me. Eh, Jēzus veica vis eh, lielāko upuru tev un man. As you will, when we go through the communion, you, you will um, think about this kad eh, dosimies eh, baudīt svēto vakarēdienu, pārdomāsim to. But before that, Bet pirms tam. I know that we've had hard lives. Es zinu, ka mums ir grūts dzīves. He paid for every part of your life. Viņš samaksāja par katru tavas dzīves daļu. No sin hasn't been paid for in your life. Nav tāds grēks, par kuru nebūtu Jēzus samaksājis. There's nothing stronger than Jesus Christ. Nav nekā stiprāk par Jēzus Kristu. No name about any other name higher than Jesus Christ. Nav neviena augstāka vārda par Jēzus vārdu. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Viņš ir kung, kungs un ķēņ, And ķēniņš. every knee will bow to him one day, Un uh, kādu dienu katrs celis locīsies viņa priekšā. whether they do it out of will or because they have to. Vai nu brīvprātīgi, vai nu piespiestā kārtā. I choose to bow today to the Lord. Es izvēlos šodien locīt savus ceļus Dievu priekšā. I choose to walk with the Lord rather than to walk in the pleasures of this world. Es labāk izvēlos staigāt Dieva ceļus nekā šīs pasaules ceļus. It's a sacrifice to serve God. Tas ir, eh, ir jābūt upurim, lai kalpot Dievam. For me it's a sacrifice. Man tas ir upuris. I gave up a lot. Esmu daudz ko atstājis, lai kalpot Dievam. But it's worth it. Bet tas ir bijis to vērts. Because he is more than enough. Jo viņš ir vairāk nekā pietiekams. He, he's able to strengthen you and to change your life. Viņš ir spējīgs tevi iedrošināt un celt. I had a lot of problems when I was younger. Kad biju jaunāks, man bija daudzas problēmas. I couldn't talk in public, nothing. Nevarēju publiski ne, ne vārdu izdvest. But God is more than enough. Bet Dievs ir vairāk nekā pietiekams. God is more than enough in your life. Dievs ir vairāk nekā pietiekams tavā dzīvē. Atbrīvo tev no tām lietām, kas tevi saista. And so many of us have barriers inside of our minds which we haven't released to God. Un daudziem mums mūsu prātos ir barjeras, ko neesam atdevuši Dievam. And those barriers if we don't release them to God. Un tās lietas, ko ne, neatdodam Dievam. They will become the inhabitations of demons. Un, uh, radīs iespēju ienākt dēmoniem tavā dzīvē. Because if you don't release to God ja tu neatdod to Dievam. Then those barriers will get stronger and stronger until something comes inside of you. Šie šķēršļi kļūst stiprāk, stiprāk un kaut kam citam bez Dieva būs iespēja ienākt tevī. I suggest that we examine our lives before God. Es iesaku, ka mēs pārbaudam mūsu dzīves Dievu priekšā. You get angry often, you got to start to examine what's causing you to get angry. Ja tu bieži kļūsi dusmīgs, sāc pārbaudīt, kāpēc. Often it's something in your past which has hold on and has become a barrier in your life. Bieži, ļoti bieži tas ir kaut kas no pagātnes, kāda problēma, kas ir izaugusi. And when you confront that problem and you ask for forgiveness, God releases you and you're able to overcome that. Un kad tu cel gaismā šo problēmu, lūdz piedošanu, tad Dievs izgaismo šo lietu. Today I want to give you opportunity. Šodien es vēlos dot tev iespēju. The opportunity to be prayed for. Uh, iespēja, kad var lūgt par tevi. If you have stuff in your life which you haven't got victory. Ja ir kādas uh, jomas dzīvē, kur tev nav uzvara. If you want to give God everything. Ja tu vēlies dot Dievam visu. Because if you don't. Jo ja tu tā nevēlies. Then you have a problem in your life. Tad tavā dzīvē ir problēmas. Because that means Jesus is not the most important thing for you tad tas nozīmē, ka Jēzus nav vissvarīgākais tavā dzīvē. Un šī dzīve ir ļoti īsts periods. Un tad mūžība. So Tātad vēlos dot iespēju jums m-m-m. nākt šeit priekšā un mēs aizlūksim. Uh, Pirms mums ir svētais vakarēdiens. Eh, izlīdzināsimies Dievu priekšā. Un uzticēsimies, ka Dievs mūs cels. Un kad Dieva spēks ienāks mūsu dzīvēs. Uh, Diev, eh, svētais gars ir ar ikvienu ticīgo. Un viņš spēja izmainīt tavu dzīvi. So, if that is your choice, ja tā ir tava izvēle, can come forward. Droši nāc priekšā. Do not allow Satan to steal your joy. Neļauj ienaidniekam nozagt tavu prieku. Do not allow him to destroy your life. Neļauj viņam iznīcināt tavu dzīvi. The Bible says we should be in unity one with another. Eh, Bībelē saka, mums jābūt vienotiem vienam ar otru. If you have something against the leadership of the church, ja tev ir kaut kas pret draudzes vadību, then you're not in unity with them. Tad tu neesi vienots ar viņiem. I truly believe that God is able to guide everybody. Es ticu, ka Dievs spēj jebkuru vadīt. And that God's will is sovereign over any leader's will. Un eh, ka Dieva grib ir pāri jebkura līdera gribai. And that and if you would trust whatever your hurts is to God, he will look after and he will sort them out. Sorry, I lost. And if you will trust whatever your hurts is in the church. Hurts? Ah. Hurts. Sarpus. Yeah, even if you trust. No. If there's anything you have towards another person, Ja tev ir kaut kas pret kādu personu, and you are trusted into God's hands, un tu to uztic Dieva rokās, He is able to sort it out. viņš spēja to sakārtot. And He's able to do it His way. Un viņš spēja savā veidā to Whenever we do atrisināt. stuff our way, it lands up to be a disaster. Kad mēs mēģinām paši savā spēkā, tas beidzās ar nelabi. tas I truly nebeidzoties labi. believe that nobody standing up here is above God. Netic, ka kāds šeit stāvošs būtu virs Dieva. And if, if there's sin in their lives, God will deal with it. Ja ir kāds grēks eh, viņu dzīvē, Dievs tiks ar to galā. If there's wrong teaching, God will deal with it. Ja ir nepareiz mācība, Dievs tiks ar to galā. But our responsibility as children of God is to make sure our lives are right with God. Bet mūsu kā Dieva bērna atbildība ir, ka mūsu sirds ir taisnas. And to do what God has told us to do un ka darām to, ko Dievs mums liek darīt. And now we don't have music. Mums nav mūzika. But I give a short time of prayer for those who want to come forward. Bet uh, es vēlētos uh, aizlūgt par tiem, kas iznāks priekšā. Let us sing that song why people get the courage. Nodziedāsim to dziesmu vēlreiz kopīgi, kamēr cilvēkiem ienāk drosmi. More than enough is more than enough. My Savior is more than enough. More than enough, more than enough. My Savior is more than enough. Jesus is more than enough. Jesus is more than enough. more than enough, more than enough. My Savior is more than enough, more than enough, more than enough. My Savior is more than enough. Jesus is more than enough. Jesus is more than enough, more than enough, more than enough my Savior is more than enough, more than enough, more than enough. My Savior is more than enough, more than enough, more than enough. My Savior is more than enough. Jesus is more than enough. Jesus is more than enough. More than enough, more than enough, my Savior is more than enough. Jesus Christ is truly more than enough. Jēzus patiesi ir vairāk nekā nepieciešams. And even though people haven't come forward, Un pat ja cilvēki neiznāk priekšā, I want to pray you're right in your seats where you are. es vēlos lūgt par jums tur, kur jūs esat. If you find yourself in a situation where you're having battles, Ja tu esi situācijā, ka tev ir cīņas, then just pray along with me. tad lūdzu kopā ar mani. Father God, we thank you Debes Tēvs, mēs tev pasakamies, that you are more than enough. ka tu esi vairāk nekā vajadzīgs mums. Father God, I choose to believe that you are more than enough. Debes Tēvs, es izvēlos ticēt, ka tu esi vairāk nekā nepieciešams. Father God, I read in the Word of God that you are more than enough. Dievs Tēvs, es lasu tavā vārdā, ka tu esi vairāk nekā vajadzīgs. And I proclaim it over my life that you are more than enough. Un es pasludinu to savā dzīvē, ka tu esi vairāk nekā vajadzīgs man. Father God, I admit that I fail a lot. Tēvs, es atzīstu, ka es esmu kļūdījies savā dzīvē. I admit that I allow myself to get control over me. Uh, Es atzīstu, ka esmu vēlējies pats kontrolēt lietas. But Father God, I choose to allow you to rule my life. Bet Tēvs, es atļauju Tev valdīt manā dzīvē. I ask you, Lord Jesus, that you come and that you shine your light in, inside of me. Jēzus, es lūdzu, ka Tu nāc manā dzīvē un Tavu gaismu, lai spīd manā sirdī. That you show me those strongholds in my life. Parādi tos cietokšņus manā dzīvē. Show me those things which are causing me so much pain. Pa, uzrād tās lietas, kuras manā dzīvē nes tik daudz sāpes. Show me those things which are causing other people so much pain in me. Uzrādi tās lietas, kas ir citos cilvēkos, kas manī nes sāpes. Show me those sāpes. things which is causing you so much pain in me. Uzrādi tās lietas, kuras, kuras daru pret tevi, kas manā dzīvē nes sāpes. And give me the strength to believe you for their removal. Un dod man ticību pietiekam par to, ka tu spēji atbrīvot man no šīm lietām. Father God, give me the strength to forgive My brother and my sister. Tēvs dod man spēku piedot brāļiem un māsām. Give me the strength to forgive my father and my mother. Dod man spēku piedot manam tēvam un mātei. Give me the strength to forgive my grandparents. Dod man spēku piedot maniem vecvecākiem. To forgive my pastor. Piedot manam mācītājiem. Father God, give me the strength to forgive myself. Tēvs dod man spēku piedot man pašam. Because I often blame myself for things. Jo bieži vainojam sevi lietās. Father God, I want to put you control. I want you allow you to become to have the control in my life. Kungs, es atļauju tev ņemt vadību pār manu dzīvi. Father God, I stand before you as an open book. Stāvu tavā priekšā, Tēvs, kā atvērta grāmata. Come in and use me as you see fit. Nāc un lieto man, kā tu atzīst to par labu esam. I give you control over my life. Dod tev vadīt man dzīvi. Come and be my God. Nāc un esi tu mans Dievs. Come and be my Father. Nāc un esi tu mans tēvs. Come and be my Savior, Jesus. Nāc un esi tu mans glābēj, Jēzus Kristu. Come and be my friend. Nāc un esi mans draugs. I invite you today. Es tevi ieaicinu šodien. Father God, I know I'm a sinner. Debes Tēvs, es zinu, ka esmu grēcinieks. I know I don't have the strength to do it on my own. Zinu, ka man nav spēka, lai izdarītu to pašam. I've tried many years to be good, Esmu mēģinājis daudzus gadus būt labs, but I've failed all the time. bet esmu izgāzies visas reizes. Father God, your word says you died for me, Jesus, Dievs Tēvs, Tavs vārds saka, ka Jēzus Kristus nomir par mani, that you are the Son of God, ka tu, Jēzus, esi Dieva dēls. And that you are my savior. Un ka tu esi mans glābējs. Father God, I receive what you done on the cross 2000 years ago for me. Debes Tēvs, es pieņemu to, ko tu esi izdarījis mans dēļ pie krusta. I receive that by your blood es my pieņem, sins have been washed clean. Es pieņemu, ka tavu, tavu asins izliešanas dēļ man I grēki ir aizmirti. Me of all the sins that I have committed. Tu esi piedevis viss mans grēks, ko esmu darījis. Father God, I admit that you are sitting at the uh, Jesus said you are sitting at the right hand of God. Ticu, Jēzus, ka tu sēdi Dieva tēva lab, pie, labā, pie labās Dieva tēva rokas. That you were raised on the third day from the dead. Ka tu trešajā dienā tik augšām celts. And that all victory belongs to you now. Un ka visa, visa uzvara pieder tev. I give you my life. Atdod tev savu dzīvi. Allow me to be your child. Atļauj man būt par tavu bērnu. In the name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. If you have prayed that prayer, ja tu lūdzu šo lūkšanu, then come and see a come and see a man of God afterwards. Nāc un uh, satiec kādu, uh, kādu no mums. I will allow you to continue, mm -hmm. but afterwards, if you need prayer, I am here. Uh, tagad turpināsim ar vakarēdienu, bet ja pēc tam, pēc dievkalpojuma vēlies, lai aizlūdz par tevi, nāc droši klāt.